Marcus enim per territus est. Marcus per territus ad villam currit. Quintus oculos non aperit. O dei boni, puer mortus est. Marcus iratus titum pulsare incipit, sed magister, desine, marce, inquit. Canis irata latrat. Bau bau, canis iratus dentes ostendit. Miles Romanus ostem armatum accurrere videt. Midas omnes dapes in aurum mutatas vidit. Claudia irata, noli pergere, inquit. Marcus a sexto pulsatus est. Vox sextia nullo audita est. Laudatus suma magistro puer improbus a magistro verberatus est. Proditionis accusatus est. Midas, ex arbore virgam detraxid, et statim, virga, aurea facta est.